Koute byen. Mo nou poko konnen. Kamyonèt Pick-up truck in Haiti, a station wagon used as a collective taxi between Petyonvil and Pòtoprens Jou, Day Sou wout, On the road to. Kat, for. Lòt, other. Youn, one of them. Jodi a se jou mache. De moun kontre nan on kamyonèt sou wout Petyonvil. Youn rele Lwi, lòt la rele Mari. Mari pral nan mache ak pitit li. Pitit la rele Ajenò. Mari gen kat pitit. Lòt timoun yo al lekòl. Sa Mari pral fè nan mache a? Li pral achte on ti kafe. Lwi li menm pral fè yon ti vire lavil.